Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման լրանում է Շուշիի եղեռնի 90-րդ տարեդարձը։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ 20-րդ դարում հայ ժողովրդի պատմության եղերական իրադարձությունների շարանում ողբերգականության խորքով եւ ահռելիությամբ առանձնակիորեն հատկանշվում են 1920 թվականի մարտի 23-ից 26 տեղի ունեցած Շուշիի ջարդերը, որոնց մասին ցավագին հիշողություններն առ այսօր անլռելի ողանջով տրոփում բաբախում են դժոխային այդ արհավիրքը վերապրած սերունդների ու նրանց ժառանգների սրտերում։ Թվում էր թե զարգացման քաղաքագիրտ կացության հասած մարդկության մի տես եւ իշարունակումն արեմտյան Հայաստանում Օսմանյան Թուրքիայի ողջ տարածքում դրանից 5 տարի առաջ սկիզբ առած հայ էթնոսի մնաճնժման քաղաքականության հրի ու սրի մատնվելով բարբարոսաբար ոչնչացվեց համաշխարհային քաղաքակրթության եւս մեկ կայացած օջախ հայկական Շուշին։ Ամեն ինչ բացված է եւ ավերված, այստեղով թուրքն է անցել։ Մարդկության մեծագույն հանճարներից մեկի Վիկտոր Հյուգոյի այս թվավոր արտահայտությունը իշարս 1915-1923 թվականներին իրագործված հայոց ցեղասպանության ընթացքում ավերված հայկական երբեմնի ցաղկուն ոստանների լիովին վերաբերում է նաև Արցախի հայության քաղաքական, մշակութային ու տնտեսական կենտրոնի Բերթակղակ Շուշի կորցանմանը, որ անասելի դաժանությամբ ու մոլուցքով համատեղ իրագործեցին Քեմալական Թուրքիայի եւ արհեստացին Ադրբեջանի Հանրապետության կանոնավոր բանակային զորամիավորումներն ու քրդական խմբավորումները քաղաքի մահմեդական մասի թուրք-թաթար ազգության խավարամիտ խաժամուժի հետ միասին։ Երեք օր շարունակ հակահայ ջարդերի, ավերունների ու հրկիզումների թատերաբեմ էր դարձել 20-րդ դարաշրջին Անդր Կովկասի երրորդ քաղաքը, Շուշին, բնակչության թվով զիջելով միայն Թիֆլիսին ու Բաքվին եւ գերազանցելով այդ ժամանակվա Երևանը, Ալեքսանդրապոլը, Ելիզավետպոլը, Գանձակը, Կարսը, Բաթումը, Քութայիսը, Շամախին, Նուխին եւ Անդրկովկասյան նահանգների մյուս քաղաքները։ Այսպես 1917 թվականի նախաշեմին Շուշիում բնակվում էր 43869 մարդ, որոնցից 23396-ը հայեր 53%-ը, եւ 19121 թաթարներ 44%-ը։ Քաղաքում բնակվում են նաեւ ռուսներ ու հրեաներ, որ կազմում էին բնակչության ընդհանուր թվի 3%-ը։ Եվ ահավասիկ հայ ազգի նկատմամբ իրականացված վարչագործության աղետալի հետևանքները։ Շուշիի 2/3 մասը վառվել էր, քաղաքը վերածվել էր ավերակների եւ ամբողջությամբ հայաթափվել։ Սպանվել է ավելի քան 20000 հայ։ Հատկանշական է, որ 1930 թվականին Շուշիում բնակվում էր ընդամենը 300 հայ։ Խորթային իշխանության օրոք Շուշին այդպես էլ չկարողացավ վերականգնվել այդ հարվածից։ Կորցրեց իր մշակութային արժեքները, վերածվելով գավառական խուլ բնակավայրի։ Խորթային իշխանության առաջին տարիներից մինչև 1960-ական թվականների սկիզբը Շուշին չի կառուցապատվել։ Այնուհետև հայկական թաղամասի ավերակների վրա կառուցվեցին նոր շենքեր, վերացնելով հայկական հետքը հինավուրց Շուշիում։ Հայտնի խորհրդահայ գրող ռուս գրականության դասական Մարիետա Շահինյանի պատկերավոր արտահայտությամբ Շուշիի հայկական մասը ասիական քաղաքին ծառայում էր որպես նրան տնտեսական հիմք ընծայած եւ նրանից նկատելիորեն ավելի մեծացած եվրոպական կցորդ։ Պատահական չէ, որ ժամանակակիցներից շատերը 20-րդ դարաշրջանի Շուշին որի զինանշանով քաղաքի կարգավիճակ էր ստացել 1847 թվականին, անվանում էին Կովկասյան փոքր Փարիզ եւ կամ Կովկասի կոնսերվատորիա։ Եվ իրոք 20-րդ դարի սկզբներին Շուշին եվրոպական բոլոր հարմարություններով լիարժեք քաղաք էր, ջրատարով, զարգացած մշակութային եւ արևտրարտնաբերական կյանքով։ Քաղաքի արհեստանոցներում արտադրում էին համաշխարհային ճանաչում ստացած Ղարաբաղյան մետաքս եւ գորգեր, ոսկերչական զարդեր ու ճոխության այլ առարկաներ։ Շուշի երկու մեծ շուկաներն ապշեցնում էին ճանապարհորդներին իրենց արևելյան երանգներով։ Բնակչության հոգևոր կարիքները բավարարվում էին քաղաքի 7 հայկական եկեղեցիներում, 2 մահմեդական մսկիթներում եւ 1 ուղափար եկեղեցում։ Այդտեղ էր գտնվում հայ առաքելական եկեղեցու թեմական առաջնորդարանը։ Մեկ միասնական թեմում կառավարելով միաժամանակ Շուշիի եւ Նուխիի գավառների եկեղեցիների ու վանքերի հոգեվոր գործունեությունը։ Շուշիում հրատարակվում էին 20 հայերեն հայկական աշխարհ, քնար խոսնակ, գործ, Ղարաբաղ, Սիացան եւ այլն եւ երկու ռուսերեն ամսագիր ու թերթ։ 1827-1920 թվականներին քաղաքում գործել է 5 տպարան։ Հրատարակվել է ավելի քան 150 անուն գիրք։ Առաջին անգամ առանձին գրքերով տպագրվել են Ռաֆու Խենթը, Մանուկ Աբեղյանի նմուշներ բանաստեղծների ժողովածուն, Լեոյի վեբ թե պատմություն, Վահան Մամիկոնյան եւ այլ ստեղծագործություններ, հայերեն լույս են տեսել Նիկոլայ Գոգոլի, Տարաս Բուլբան, Ֆիրդուսու Շահնամեն, Ալֆոնս Դոդեի եւ այլոց գործերից։ Քաղաքում գործում էին 6 դպրոց, ռեալական ուսումնարան, Հարավային Կովկասում առաջին օրյորթաց Մարիամյան դպրոցն ու թեմական դպրոց, որոնցում տարբեր ժամանակներում դասավանդել են Պետրոս Շամշյանը, Պերշ Պրոշյանը, Ղազարոս Աղայանը, Վրթանես Փափազյանը, Լեոն Հրաչյա Աճարյանը, հայ մշակույթի ու մանկավարժական մտքի այլ նշանավոր դեմքեր։ Շուշիում 1891 թվականից գործում էր 350 տեղանոց դրամատիկական թատրոն, որ Ղազանչեցոց եկեղեցու հարևանությամբ կառուցել էր մեծահարուստ բարերար Մկրտիչ Խանդամիրյանցը, ում անունով էլ կոչվում էր այն։ Այդ թատրոնում բեմադրում էին հայկական եւ եվրոպական հեղինակների պիեսներ, ինչպես նաեւ կազմակերպվում կրկեսային ներկայացումներ։ Այդտեղ հյուրախաղերով հանդես էին եկել հայ բեմարվեստի ռահվիրաներ Սիրանույշը, Գևորգ Պետրոսյանը, Հովանես Աբելյանը, Գրիգոր Ավետյանը, Հովանես Զարիֆյանը, Սաֆրազյան ամուսինները, Գևորգ Շմշկյանը, Ամիրան Մանդինյանը, Միրդադ Ամերիկյանը եւ ուրիշներ։ 1904 թվականին Հովանես Աբելյանը Շուշիում բեմադրել է Շեքսպիրի Օթելլոն, իսկ 1915 թվականին Օթելոյի դերում հանդես է եկել Վահրամ Փապազյանը։ Այս հոյակերտ կառույցը համարյա ամբողջությամբ ոչնչացվել է տեղի թաթարների կողմից եւ հրկիզվել 1905 թվականի ամռանը ցարական իշխանությունների սադրած հայկական կոտորածների եւ դրանցից ցակած հայերի եւ կովկասյան թաթարների միջև ծավալված արյունալի զինված բախումների ժամանակ։ Շուշիում ելույթներ են ունեցել երկիշներ Արշակ Կոստանյանը, Բեգլար Ամիրջանյանը, Ներսես Շախալյանը, Երաշ Տարվեսի զարգացմանը նպաստել են երկահաններ Ստեփան Դեմուրյանը, Գրիգոր Սյունին, Միրզայան, Դանիել Ղազարյանը եւ ուրիշներ։ Շուշի են այցելել Կոմիտասը, Քրիստափոր Կարա Մուրզան, Արմեն Տիգրանյանը։ Քաղաքում գործել են գործիքային ու լարային նվագախմբեր, բարի խումբ, Շուշիում են ծնվել գրողներ Լեոն Մուրացյանը, կոմպոզիտոր Դանիել Ղազարյանը, դերասան Վաղաշ Վաղաշյանը, նկարիչներ Ստեփան Աղաջանյանը, Միքայել Արուչյանը, քանդակագործ Հակոբ Գյուրջյանը, անվանի քաղաքական ու պետական գործիչներ։ Շուշի կամ Շոշ անվանումն առաջին անգամ հիշատակում է 15-րդ դարում այդտեղ գրված ճարագիր հիշատակարանում։ Ուշ միջնադարյան աղբյուրներում հիշատակում է քար, հաճախ նաև շոշի բերդ, հարևան համանուն ավանի անվանումներով։ Թեկուս նրա որպես հինավուրց բնակավայրի մասին վկայում են քաղաքի շրջակայքում եւ բարձրավանդակի վրա սփռված մեր թվակությունից առաջ երկրորդից առաջին հազարամյակների դամբարանները։ Դժվարամատչելի բնական դիրքի շնորհիվ Շուշին հնուց ի վեր Արցախայության համար ունեցել է պաշտպանական նշանակություն։ Այն պարսպապատել են ու դարձրել Բերդ։ Խաչենի Արցախի իշխան Սահլ Սմբատյանը 9-րդ դարի կեսին այդտեղ է հաղթել արաբ ասպատակիչ զորքին եւ ազդագրել գերեվարված հայ բնակչությանը։ 17-րդ դարի վերջից հայկական ինքնավար իշխանությունները փորձել են թոթափել պարսկական լուծը, իսկ 1724-35 թվականներին մարտնչել են Օսմանյան զորքերի դեմ։ 18-րդ դարի սկզբին Շուշին եղել է հայոց ազդագրական պայքարի կենտրոն։ 1720-ական թվականներին հայկական զորախմբի գլխավոր հրամանատար Ավան Հարյուրապետը Ավան Յուզբաշին Շուշի Բերտ ամրոցը վերակառուցել է Շուշի սղնախի 18-րդ դարի երկրորդ կեսին թուրքական Ջիվանշիր վաճկատուն ցեղի առաջնորդ Փանահ Ալին օգտվելով Ղարաբաղի մելիքությունների ներքին անհամաձայնություններից Վարանդայի Մելիք Շահնազարի դավաճանական օժանդակությամբ տիրացել է Շուշիին եւ իրեն հրճակել Ղարաբաղի խան։ Բերթը բնակեցրել թուրք վաճկատուն ցեղերով, ապա Ագուլիսից, Ղազանչից, Մեղրից եւ այլ վայրերից տեղահանված շնական ու արեստավոր հայերով 1750-ական թվականների կեսին Մելիք Շահնասարը եւ Փանահ Ալիխանը վերակառուցել են Բերթը 19-րդ դարի սկզբներին Շուշին դարձել է ռուս-պարսկական պատերազմների ռազմաբեմ 1805 թվականի մայիսի 14-ին Կյուրակչայի պայմանագրով, որ պաշտոնապես վավերացվել է 1813 թվականի Գյուլիստանի ռուս-պարսկական հաշտության պայմանագրով, Շուշին Ղարաբաղ-Արցախի կազմում անցել է Ռուսաստանին։ Շուշիում քաղաքաշինությունը զարգացել է ռուսական տիրապետության շրջանում։ Կառուցապատվել են հայաբնակ թաղամասերը, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ իր կենտրոնն ու եկեղեցին։ Կառուցվել են հասարակական շենքեր, տպարաններ, դպրոցներ, ուսումնարաններ, ակումբ, գրադարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ, 2-3 հարկանի բնակելի տներ, սրբատաշ կրակարով 5 եկեղեցի, կուսանած անապատի միանավ, թաղացած կերահարկ զանգակատնով սուրբ աստվածածին, նոր կանվերին թաղի խաչաձև գմբեթավոր, արեմդյան կողմում զանգակատնով սուրբ Հովանես Մկրտիչ, կանաչ ժամ կամ Ղարաբաղցոց 1848 թվականին, ագուլեցոց սուրբ աստվածածին 1822 թվականին եւ մեղրեցոց սուրբ աստվածածին 1838 թվականի Երանավ բազիլիկները, որոնք չեն պահպանվել, Ղազանչցոց Սուրբ Ամենափրկիչ Մայր տաճարը, որ կառուցվել է 1868 1887 թվականներին։ Այն վերանորոգվել է 1981-1997 թվականներին, իսկ 1996 թվականից հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդանիսն է։ Այդ շրջանում բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել նաև քաղաքի տնտեսության զարգացման համար եւ կար ժամանակամիջոցում Շուշին դարձել է մետաքսագործության եւ գորգագործության կենտրոն։ Գործել են նաև 950-ից ավելի արևտրական, արեստավորական, նայնագործական, արտադրական ձեռնարկություններ։ Ռուսաստանում 1917 թվականի փետրվարյան, ապա եւ հոկտեմբերյան հեղաշրջումներից հետո, ինչպես հայտնի է, Անդրկովկասում սկիզբ առավ ազգային կառավարման մարմինների կազմավորման գործընթացը, ինչի արդյունքում հաջորդ տարվա մայիսի վերջերին հրճակվեցին Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունները, իսկ հուլիսի 22-ին Շուշիում հրավիրված Արցախահայության առաջին համագումարում Ղարաբաղի անկախ վարչակարգական միավորի ինքնիշխանությունը, անկախ Հայաստանի հանրապետությունը կուսակցությանը միանալու նվիրական ձգտումով ու հաստատակամությամբ։ Համագումարն ընտրել է ազգային խորհուրդ եւ ժողովրդական կառավարություն, իսկ վերջինս հուլիսի 24-ին ընդունել է հրճագագիր, որում ներկայացված էին նորաստեղծ պետական իշխանության խնդիրները։ Այս հանգամանքը անշուշտ դրամաչափորեն հակադիր էր Արցախի հանդեպ անդրկովկասյան թուրք-թաթարների հանրապետության փայփայած նկարտումներին, Այդ արհեստացին պետական կազմավորումը, որի գլուխ կանգնած էր իթիատականների հոգեզավակ մուսավատական կուսակցությունը, վայելելով անդրկովկաս ներխուժած թուրքական բանակի համակողմանի աջակցությունը, նպատակ ուներ հայաթափելու, փոխելու երկրամասի ազգագրական պատկերը, հապշտակելու ու յուրացնելու հայկական Արցախը։ Թուրք թաթարների շրջանում հայատյացության բորբոքումը, հայ բնակության նկատմամբ խաժամուշ ամբողջի խժդժությունների հրահարումը, հայերի դեմ բարբերական հարձակումները, սպանությունները եւ ալանթալանը փաստորեն մնայուն կենսակերպ էր դարձած մուսավետական Ադրբեջանում եւ որքան մոտենում էր անդրկովկասում խորհրդային իշխանության հաստատման պահը, այնքան ավելի մոլեգին էին մուսավատականներն իրենց հակահայ զտման քաղաքականության մեջ։ Սպառազինված լինելով թուրքական հրամանատարության տրամադրած Զենկուզինամթերքով ադրբեջանական բանակային ստորաբաժանումները տարածաշրջանի թուրք թատարական եւ քրդական ազգաբնակչության հրոսակախմբերի հետ մեկտեղ շուրջ 2 տարի շարունակ բարբերաբար ելուզակային հարձակումների են ենթարկում հայկական բնակավայրերը, ինչպես արևելյան անդրկովկասի տարածներում, այնպես էլ Արցախում, ամենօրեկ վայրագաբար հրկիզելով եւ ավերելով ամեն ինչ, կոտորելով անզեն բնակչությանը եւ ինչպես 1905-1906 թվականների ազգամիչյան ընթարումների ժամանակ էր, երբ թուրք թաթարները թե Շուշի եւ թե Գավառի հայ բնակավայրերում սարսափելի ոչերներ իրականացին, 1918-1920 թվականներին նույնպես շփոխվեց նրանց ծերագիրը։ Այդ շրջանում Ղարաբաղ Զանգեզուրի, ինչպես եւ Հայաստանի հարցը լուծելու համար Իթիհադ Պանթուրքական կուսակցությունն Ադրբեջանի մուսավատական կառավարությանը տրամադրեց 1 միլիարդ ռուբլի գումար, կազմակերպեց 200 հազարանոց բանակ եւ այն օգտագործեց հիմնականում հայության դեմ։ Մուսավատական կառավարությունն իր բանակից պահանջում էր լայն մասշտաբով ու մի քանի ուղություններով զինաթափել եւ իրեն ենթարկել Ղարաբաղ Զանգեզուրը։ Պատմաբան Հրանտ Աբ รา համյանի տվյալներով մեջբերում եմ, միայն 1918-1920 թվականներին Արցախում ոչնչացվեց 99 գյուղ, սպանվեց 25000 մարդ, Արցախայցյան 20.1%-ը։ Անօթևան մնաց 37000 բնակիչ, փոշիացավ 7000 տնտեսություն, փակվեց կամ ոչնչացվեց երկրամասի ֆաբրիկաների եւ արհեստանոցների 90%-ը, մոխրացավ հայոց Շուշին։ Բնականաբար հայկական ինքնապաշտպանության ժողատները, չնայած անհամեմատ թեր զինվածությանը եւ կենթանի ուժի զգալի անհավասարությանը, հնարավորին զախողում էին հակարակորթի հարձակումներն ու ասպատակությունները։ Ահա այդ ցանր պայմաններում է, որ մուսավատական կառավարության որոշմամբ եւ տարածաշրջանում անգլիական ռազմական առաքելության աջակցությամբ Ղարաբաղի գեներալ նահանգապետ նշանակվեց ազգությամբ քուրդ Խոսրո Բեքսուլթանովը, ով անմիջականորեն մեղսակից է հայ խաղաղ բնակության զանգվածային ջարդերին Լեռնային Ղարաբաղի այն բնակավայրերում, որոնք թուրք մուսավաթականներին թեկուզ եւ ժամանակավորապես հաջողվել էր զավթել։ Սուլթանովը, ում իշխանությունը հայերը հրաժարվում էին ճանաչել, շարունակ վերջնակրեր էր հղում Արցախի հայոց ազգային խորհրդին, պահանջելով շտապ վերջնական լուծում տալ Ղարաբաղն Ադրբեջանի հանրապետության անբաժանելի մաս ընդունելու հարցին։ Արցախայության ազգային խորհուրդը բնականաբար մերժողական պատասխան էր տալիս։ Վերջին սպառնալի վերջնագիրը ներկայացվեց 1920 թվականի փետրվարի 19-ին, որը նույնպես կտրականապես մերժվեց Արցախայության փետրվարի 23-ից մինչև մարտի 4-ը գումարված 8-րդ համագումարի որոշմամբ։ Մուսավաթական իշխանությունները կատաղությամբ հակազդեցին այդ հերթական մերժմանը, պահանջելով լուծարել ազգային խորհուրդը, իբրև իրավական եւ օրինական որևէ հիմքի զուրկ մարմին։ Արցախցիների հերթական ոչը հնչեց մարտի 22-ին։ Սուլթանովը անշուշտ կանխատեսում էր այդ պատասխանը եւ բոլոր առումներով նախապատրաստված էր հակադարձելու։ Մամեդական ամանորին Նովրուզ բայրամին մասնակցելու պատրվակի տակ նա Շուշին լցրել էր թուրքական եւ մուսավատական զորքերով եւ իր ծնդավայր Հաջի Սամլու գյուղի կրդերից կազմված հրոսակա խմբերով, որոնց հրամանատարներ էին կարգված Օսմանցի թուրք, ինչպես եւ մուսավատական բանակում ծառայող նախկին ցարական բանակի ռուս սպաները։ Ավելին, Քաղաքի թուրք թաթարական մասին նախորոք բաժանված էր նավթ ու լուցկի, հայերի տները եւ հասարակական կառույցները կրակի մատնելու համար։ Եվ մարտի լույս 23-ի գիշերը Շուշիի հայկական թաղամասերում սկսվեց նախճիրը։ Խողխողվում գնդակահարում էին ծերումանու կանայք, հազարավոր անմեղ ու անզեն մարդկանց արյուն հեղվեց։ Կողոպտվում, ավերվում, հրկիզում էին հայերի տները, խանութները, արհեստանոցները։ Ավելի քան 1000 հայ ձերբակալվեց ու բանտ նետվեց ու չնայած հայկական թաղերի տարբեր հատվածներում ցուսաբերված կատաղի դիմադրությանը շատ քչերին հաջողվեց փրկվել այդ Սոդոմ Գոմորից, հատելով Շուշիի գահավեժ քերսերի արանքով դեպի Քարինտակ գյուղի շնող կացանը ու ծրվելով պատսպարվել շրջակա հայկական գյուղերում։ Շուշիի ջարդերը սակայն ճուվը հատեցրին ու ճուզալքեցին Արցախի հայությանը։ Հետևեցին կատաղի մարտերը երկրամասի ամբողջ տարածքում եւ չնայած մուսավատական կանոնավոր զորքերի թվական ու ռազմական գերակշռությանը Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերին հաջողվեց իդ մղել մուսավատական զորքերին ու թուրք-թաթար քրդական խաժամուժին։ Միևնույն ժամանակ Զանգեզուրից իր զորամասերով Արցախին օգնության հասավ զորավար դրոն։ Մարտերը շարունակվեցին մինչև ապրիլի կեսերը։ Ապրիլի 28-ին Ռուսաստանի Կարմիր բանակը մտավ Բաքու։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն մուսավաթական կառավարությունը հոժարակամ հանձնեց իր իշխանությունը եւ Ադրբեջանում հաստատվեցին խորհրդային կարգերը։ Ռուսական զորքերն այնուհետև ներխուժեցին Արցախ ու զինաթափելով հայկական ինքնապաշտպանության ուժերին, ցրելով գործող պետական կառավարման մարմինները, խորհրդային իշխանություն հաստատեցին նաեւ այդտեղ։ 1921 թվականի հուլիսի 5-ին Ռուսաստանի կոմունիստական բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի որոշմամբ Շուշին Լեռնային Ղարաբաղի կազմում բռնակցվեց Ադրբեջանին։ Սկսվեց խորհրդային Ադրբեջանի իրավային թակայության ներքո Արցախ-Ղարաբաղի գոյատեման մղզավանջային շրջանը, որ տևեց ավելի քան 70 տարի։ Այն ազգը, որը չի ուզում մեռնել, չես կարող սպանել։ Ֆրանսիական գրականության դասական Անատոլ Ֆրանսի այս աքսիոմատիկ արտահայտությունը մեծապես հատկանշական է նաև համայն հայ ժողովրդին, իմաստնավորի Արցախահայությանը։ 20-րդ դարավերջի ազգային ազգագրական պայքարի շնորհիվ պատմական Հայաստանի 10-րդ նահանգը, այսօր արդեն Արցախի հանրապետությունը, վերջնականապես փշրեց դարաշրջին պարտադրված օտար կապանքները, աշխարհին ապացուցելով ինքնուրույն ապրելու, հայեցի հարատևելու իր ժողովրդի հաստատուն կամքն ու անկորնչելի իրավունքը բնականաբար իր բազմադարյա արմատներին վերստին խարսխված եւ ավելի քան 40 դարի վեր մոխիրների միջից փյունիկող հայոց հերոսական Շուշի բերթակարգով։